Azken niru edo lau asteetan ikaragarrizko mm, manipulazio kanpaina bizitzan dugu. Ikusi dugu nola eragile haunit, azaldu diren lab, e, labek egindako e, komunikatua arbuiatuz eta iturramako institutoko zuzendariari elkartasuna adieraziz. Ikusi dugu benetako deklarazio uoldea, eta guk eh, benetan salatu nahi duguna hori da, hemen egon manipulazio kanpaina bat, batzuk sasatu egin dute kanpaina hori, eta beste batzuk eh, sartu egin dira hildo horretan politikoki zuzena omen zelakoan. Gu ikusten duguna da hemen desitzuratu egin direla gauzak, hemen arazoa ez da labek egin duene komunikatua, baizik eta hauzitegi nazionalak hartu duen erabakia, auzitegi nazionalak hartu duen erabakia kanpaina mediatiko baten ondorioz eta izan da ikasle amabos ikaslearen kontrako prozedura bat astea. Zergatik eta iturraman amarkada batez baino gehiagoz egin den ekitaldi batean parte hartzeagatik eta Iruin herrian ere bestelako ekitaldiak ere egon ziren hildo berekoak. Hoi da benetako arazoa, hoi dira benetako biktimak. Amabos ikasle horiek, unionetan, honetan salbuespen egoeraren atzaparkadak pairatzen ari direnak, eurek eta euren familiek. Iturramako institutoko zuzendariak jokatu egin du kolaboratzaile bat bezala auzitegi nazionalaren prozedura horretan eta benetan hezkuntza komunitateko buru izateko ez ditu baldintzak betetzen. Horixe da labek salatu zuena eta eskatu zuena. Aurrerantzean gizon honi ez ematea horrelako ardurarik eta ez babestea bere hautagaitzarik eskola kontseilua lehendakaritza esateko, eskola kontseiluan. Hori zen laben eskaria eta mehatzuen kontu hori bestek asmadutako inozokeriak besterik ez dira. Hemen funtsesko arazoa hori da, amabos ikasle pairatzen den dutenak e, eh, salbospen eh, egoeraren ondorioak, eta horren aurrean guk bi reflexio planteatzen ditugu eta bi aldarrikapen. Lehenengoa da, sumarioa itxi egin behar dela bere Ez dago inolako arrazoirik, ez bada, estatu, e, salbuespen estatuaren, salbuespen egoeraren arrazoia sumario horrekin aurrera jarraitzeko. Beraz, sumarioa itxi egin behar da. Eta bigarrenik, sakoneko eztabaida edukatibo, sozial eta politikoari heldu behar zaio, baina erantzunkizunez. Ikusi dugu azken asteotan nola batzuk ukatu egin duten adierazpen askatasuna ikaslei, nola planteatu duten hezkuntzak izan behar direla zentro itxiak non ez dagoen inolako aukerarik kritikotasunarako, Ikusi dugu nola biktimak berauek eh, egin dituzten erantzule, gertatutakoaren erantzule, guretzat hori guztia oso larria da. Azken batean, bihatzen dut delako, ezkuntza izatera e, asimilaziorako mm, tresna, boterearen eskuetan dagoen tresna bat, ikasleriaren kontra, zentzu kritiko guztia estaltzeko, pentsamendu bakarra inposatzeko hain zuzen ere. Eta hori da, elabek eh, planteatu nahi duen e, benetako estabai da. Guk dugu botereari hori komeni zaiola, botereari komeni zaio e, ikastetxeetan, lantekietan, kalean ez egotea kritikotasunik, baina benetan iruditzen zegoen negargarria da ustezko eskertiar batzuk diskurso horrekin egin izana.